แา้วกรุงเทพมันมีว่างยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะอระโสยะธามณิโชติอระโสยะธามจิตโยภิวัจันตุสามปารวังโควินัสตุมาเตม ารายโยสุขีทีคายุกุภวะอภิวันธนาสีเลสานิสังมุทาปัจจายโนจัตโรุดมมวัฏฐานติอายุวันโนสุขัง ภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรตนังนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมคัน ทานุภาเวนะปิตากัตตยานุภา นัสาวการุภาเวนัสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรังโยสัเพเตอุปัตถวาสัพเพเตตุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันตะโกตโน c ะ r c l e สิริวัตโกยัสวัตโกภลวัตโกวันลวัตโกสุขวัตโกโหตุสัปทาตุงกโลกัมปยาเวรา สัตุสุปัสสวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาตยาสิทิทานังพังสุทิภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโกคังมุทิจยาสวาสตวันสาจะอายุจเทวสิท ทรภวันสุเทภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันสุเทภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเว สัทธาสุทิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวจาสัพพสังขานุภาเวนัสสัาสุทิภาวันตุเต